Burkina Fasora goaz goizuntan, asteuntan du frango izan baita dugun eta joan den ostiralean Ahmadaren zati batek, joan den ostegunean barkatu Ahmadaren zati batek, hau da presidentziaren zaintza errigimenduak estatu kolpe bat egin baitu eta momentukotz presidenta zen Michel Cafando eta Isaac Zida lehen ministroak kanporatu dituzte Egan behar da, hauek boterean zirela, jaz, blez, kompa, uge, uskali baitzuen Ahmadak, egitak altxamendu baten ondorioz. Nora Arbelbide, berriako kasetaria, errialdea ezagutzen duzu eta azken egunetako aktualitatea segitu duzu, egunon zuri? Egunon. Lehenik, putxoren egibelian, blez kompa horren esku haute da? Uh, gauzak ez dira biziki argi izan eta mm, dienderek berak jaiten du uh, eh, ezatz, eta, mm, eta badita izke beste arrazoin batzu ere, Eta bat aipatzekotan, menturaz, eh, liteke diendere bera, beraz, eh, gaur egun e, estatu kolpearen ondorioz poderea bere ganatu duen pertsona hori, horrek baitu araz, ukan ditzazke arazoak justiziarekin, zenta larugaita zazpiana, Tomaz Ankarra hiltzutelarik, bera arduradun nagusietan dela, erraiten da orduz geroztik, Piskat, uh, eh, blaz kompa horre, e, egon da nahi bauzu eh, poderean oita marruktaz, eta lantzikin guzia nahi bauzu uh, eh, berakiten zela. Aldi horoz, izan ira beste hilketa batzu, uh, Norbert Zongo kasetari bat ere eta iduiz bera ere implikatu ditaike. Horre, ba, ez zuzenki bera, baina bere uh, manupean ziren pertsonak eta baitik ere ostegun hortana um, bozu bon, uh, eh, Tomas hil zuten larguita zazpian eta geruztik ez da bine justizia ekimik ez da bine egin inkestaik ez da bine deus egin eta hor eh, transizio bat eh, abian jahidela eta iaztik Eh, berriz eh, abiatu nahi izan dute uh, justizia edo inkesta, eta berriz hasi beraz dira lan hortan, eta non baitik ere ostegun hortan uh, berzituzten lehen inkestaren lehen uh, emaitza atzo edo uh, aurkeztu abokatu desberdinek, eta numaitik ere uste gondoktan, mm. ebe ezin izan dira bildu abokatak eta e, estatu kolpea izan baita. Mm. Eta gainerat eh, presidentak, hor beza, fen, eh, bere burua presidentetza dela, bere burua presidentetza aurkezen duen pertsona horrek, e, galdegin ditu zoimai pundu e, izan ditu, usteko poderea, eta pundu bik arazok sortzen duzte, eta bat da amnistia galdeiten du justuki, uh, ez bakri beretzat, mebon galdeiten du uruak amnistia, eta beste pundua da, uh, nahi bozu, lez kompa horre, den, lez kompa horre edo bere alderdi politikoko ordezkariak aurkezu alizatea Eta hori ere beste uh, arazoaren beste uh, itzal bat da, zenta transizio hori abian jarri baita, Uh, hor buskatu du uh, eh, transizioko parlamentua, mm. bon, uh, eh, bai. diputatu eta ere, bai? Bai, transizioa ipatzen duzu ez, eta blez kompa horre bota zuten jaz. Uh, Zergatik kanporatu zuten blez kompa horre jaz? Kanporatu zuten, zenta... Nei bau zu, um, blez kompa horre beti uh, da, haute eta beti da aziru. Salbu problema da, eta hori importanta da uste du gertzea, haute beti trukatiak zirean edo edo, edo erosiak jendeak, edo uh, biziki erreski trukatzen dira Burkina fazon hauteskundak. Beraz, diktadura bat zen, eta bizi guztiko uh, hor diktaduran uh, zen uh, bezkompa Baina, ala ere, zen agalbizik guzikoa, zen da konstituzioak zioen, hor azken aldia zira presentatzea, eta ezin zen eh, normalki berriz eh, presentatu. Daz bazen nunbait justizia bat, <laughs> eta nunbaitike eh, konstituzio hori nahi zen aldatu. Eta hor, hor uh, uh, erriak bo, ez da posible, zina segitu, eta altxatu da, eta armadaren baitan ere izan ditu uh, batzuk erranutenago aski, guai konpa horre, hor uh, izan da alako oldar bat eta blez konta eskapatu da. Eta Burkina Fasorekin, eh, bai, esikitzen dugu uh, aitzina, hori teraziz joan den ostegunean beraz ahmadaren zati batek transiziozko gobernoa, kafando eta zida gizonen eh, artean banatzen zuten hori uzkali baitute, eta uh, diendere generalak uh, hartu duen barkatu, hartu duen eh, ahazoinetarik bat da hauteskundeak egitekoak baitziren, ondoko hilabetean, horiek ez zirela behar bezala prestatzen, adibidez, konpa horren urbilekoak ezin ziren aurkeztu, ez ziren eh, hain demokratikoak ala hauteskunde horiek norak belbide. Bai, horren hori da bere argumentu nagusia eta egia da Europatik eta entzun diren eh, kritiketan hori uh, entzun da. Uh, parlamentuak bozkatu du hor be urbilekoiek uh, eh, behar zuten beren kandidatura orkestu eta kandidatur bakutsa azertzen zuten ea presentagarri zen eta ez eta gertatzen dena da bai bere urbileko guziak uh, eh, zira aurkezen ala eta hoien artean adibidez diendereren uh, eh, emaztia eta bere lagun min bat biak, biak, uh, biak ezin dute aurkeztu Eta hori berak salatzen du, eta Europan ere gaiten da, entzun da, azkenean populuak erabaki bezala, hori da iazko demokrazia salbu um, nahi bauzu eta hor konpa horrekin ikusi da eta zazpi urtez, uh, ez dira behar bezala antobatzen, ordean uh, gauzak uh, gero piteina da, hauteskunak irahaztia eta hor duana, eta um, baina angu hango eh, behu wiki esplikatzen dute, baina eh, gertatzen dena da, obeda saiestea aintzinetik, ez eh, eta hor ematen duen pixkat uh, gordina, uh, ez zinezta gero be nunbaitik oiek iraztia, eta gero retia, beso izue herria gurekin da, uh, eta transizioak erran ezetz, eta biziki fite uh, baita uh, burkina faso biziki erri da, Uh, biziki uh, aktibo da politikuki eta hor uh, eh, agerida ere herria biziki konsientezatia fenik ala ikusinean, eh, dibinata zazpian, biziki dinamikoa da eta um, baitu alde honen anitz, baina da pobrea dela eta biziki fite uh, gauzak uh, direla, edo, eh, edo mm, um, horretzen ez, eh, kompa horre uh, orkesten zelaik, joiten zen hola erritipietat, bere kamion ederrekin, t-shirtak banatzen ziten, diru piskate jaiten gaiten zen, enxuzien, ni, ni seguritatean ni, zenetik harriko ongi bizitza dena, eta eta fiteina zen, eta, pu, eta zaziak eta kutsak eta nola aldatzen mm. biziki fiteina da, beraz, Er, Erritza da, hemen nik iraitea ba, demokrazia da, erriak autatu ditien uh, alde ditia, eta beraz denek adretsa haute eh, aurkestia. Jalbu hori uh, uh, posibu da, zinez ongi uh, antolatuak diren uh, herrietan. Mm. ala, nik ez dut uste, ala dan, nahiz eta dienderak berak raiten du baba, e, guk segurtatuko dugu uh, mutxeira garen direla, e, guk segurtatuko uh, gaiden militar bat dela, ez dakit konfientzera egiten altzaian. Mm. Estatu kolpe ba, egin du ahmadaren zati batek, eh, presidentearen eh, zaintza egimenduak, hala ere, iduridu ahmada bere horoko gean, eh, ez dela leho horretan, eta transiziezko gobernuari lehiala egon dela. Nola ditaike horako desbegintasuna? Um, uste dut, armada haren zati hori, eh, hain uh, izan izmentzatzen kompariazine bat iteko, iteke hemen bai honan baita premier teima hori bakizu, eh, mhm. da elite bat eta zuzenean uh, eh, frantiako uh, presidentearekin ahimanaetan dena eta horrek du uh, Eta pixkat hori da, da presidentearen eh, inguruan, eh, be, bere garaian eraikizuen alako konfiantzazko armadaren zati bat, biziki-biziki eh, unxa formatia, behaz, zinez elite bat, biziki material onaikina eta, eta informazio aldetik biziki-biziki informatua, eta e, baina konfiantzazkoa erabat eta erabat uh, aldekoa. Eta mila uh, pertsona badira horretan, militar, eta oruak uh, um, armadan badira uh, amika mila uste dut, baina uh, ez dira hain ongi armatuak, ez dira hain ongi formatuak. Unpiskat karikaturala da erretu dutana, baina mhm. hori -hmm. diteike ideia, eta eta nunbaitik ere eta jendere hortan da eta horko burua izana da eta biziki laguna da Frantziako ambasaduraekin buruz uh, parasuta itena izana dira elkarrekin uh, lagundu du Frantzia maliako jihadistak kanporatzen estrategiko kiba arazo militarrak uh, burkinan edo inguruetan eta beti beti hor dira horiek ere eta horren baute alimaleko poderea eta burkina fazona um, errezpekoak nahi mozu, uh, e, alimaneko beldurra eragiten dute uh, populazioaren baitana enat ez beldur uh, hor uh, be, ikusi da hilit uste geniak uh, armatuak ez ziren jende batzu Orden hori da badute alimaneko poderia. Eta hortako uh, astapenetik uh, transizioa galdeiten du uh, hori bertan bera ustia elite hori, eta eta armada azinez eh, beste gisa eta santu batzia, eta horrena kontra dira, eta batzuk diute justuki uh, eh, RSP horren baitako batzu direla odartu uh, eh, lehen ministroen kontra, eta lehen ministroa armada hortatik berezi hortatik uh, da, Eta uste zuten, beden aguna izan entzela, baina behin hasi dela podirean eta lehen ministru izaiten, agertu da, uh, berak ere uh, be errezte hori desagerta hastia, Horren hor, jintzitzazkoan armadako batzu, deia, hiru aldiz, eh, baitua izana da lehen ministroa, galdeitat eh, ez ezan eh, bertan bera utzi RSP hori, eta azkenean onartu zian hori. Beraz, eh, hara, eta dendere berak dio bazitula bere baita, bere errezperen baitan, beste atzu honu uh, gordinago nahizutenak uh, eragin, eta berak uh, estatu kolpea bere izinean egin dila, apiskat uh, lasaitziko bere gizunak nola bai, bai. erraiteko, bai, Krise hortatik uh, ateratzeko edo, bada egitura bat hor, CDAO, Mendebaldeko Afrikako Estatuak biltzen dituena, horiek egin dituzte proposamen batzu, hor joan den asteburu bukaeran, eta zergatik ez dira onargarriak bezala ikusiak proposamen horiak? Be, uh, kafondo, behaz, transiziko presidentea ez, da, ez dute gomitatu negoziaketetat. Uh, eh, <laughs> handeia bitxi da, uh, eh, eh, arduradun nagusiak ez dira gomitateak izan, eta non baitike, diendere e, galeitzen ziten uh, pudu nagusi guziak, onartu dizkiete, eta gero, uh, hori da akordioa, akordioa norena, uh, E, ez da, ez da untsa egina izan lana, eta eta gertu da, jen, amnistia onartu diote bien eredi, eta behaz, hauteskunden uh, istu hori, nahi du, e, CDP-koak edo, kompa horrean alderdikoak aurkestia, Bas, hori behar dute, behar zuten uh, beste transizioko arduradunekin uh, ez da bai datu, adostu, eta... Eta generat, hori dira bipunu gordinenak eta horiek ez dituzte uh, inoiz onartuko ez erriak, ez eh, transizioak ez, eta batzakiten. Eta gertu da, da pixkat, uh, eman bezan uh, frantzian, François Hollande baitzen du noiteka, noite horrek hartzen du poderea, eta Merkel uh, eldu da, eta gaiten du ban, be, poderea hartu duen berri hori izanen da, ara, uh, presidente, amistiatuko dugu, bo, hilitu jende atzu, hilazitu jende atzu, me bon, tampi, mhm. gaitzua. Mm -hmm eta eh, eh, ez zinda, fin, ez dute bate, esografite meizan dute egin, gaur berriz, eh, aizan berriz bilkuretan, eta gaur berriz itekoa dira guagadugura, eta ikusiko zer adostuko utena, adostute, Itzarmen berri bat nun ez den amnistia ipatzen eta ez den bate hauteskundeak ez ziren batea ipatzen, onan ikusiko zer emanen duen, eh, bi pundu horiek dira bai eh, lan eta komplikatien. Bai, zun, eh, nora arbelbide, ibilizira Burkina Fason, ezagutzen duzu ere orai artean legebiltzareko presidentea zen uh, xerifzi, zure ikuspegitik nola ikusten duzu krisia horren bilakaera, berriz uh, ginen da normalera? Ebe, uh, nik, um, uh, eta gaur gauean idubiza izan dira horre, armadako uh, alderdi eh, ezadostasun desberdinak adostu dituzte, uh, bon, idubiza uh, lasaituko dira bazterrak, gauuntan akordio balde ortute armadako uh, RSP eta bestek bien artean, eta nik iku, ezautu dutan burkina fazok, errango nuke gerla uh, zinez zinez edutela nahi, eta mena zinez zinez nahi dutela transizena bat, eta zinez zinez nahi dutela justizia bat, eta zinez nahi dutela konkritu bide uh, eh, duena eh, Thomas Ankara eta, eta, eta gauzak uh, ongi joan daite zen. Ordean errango nuke, fe, ez dakit, egin eta ez nizangoa, baina uh, konfientza dut uh, maitan. Eta espero dut uh, dela, zenta, zenta importanta burkina fazan gertatzen dena, bai Afrika intzat, bai Uruak mundua intzat, zenta ergan nahi du odolu, odulik, eh, fin, isurida pixka, baina gerlarik eh, gabe transizak posible dira, direla, eta demokrazia, zinezko demokrazia posible dela Afrikan ere, eta espero dut modelo bat izan daitekela, fin, insatatzen mali bada afera, modelo bat izan daitekela, estatu kolpeak eta horiek denak zinez dela Afrikan ere. Para. Nola, belbide, itzoriekin eh, elgar agur eganen dugu, mileskar gurekin izanek goizuntana? Bide usetaz.